abarundi muri hanze kugira namwe mugire icyo mushikirije mu kubaka kino gihugu c'amavukiro mutirero uno musi tugaruka kuki uno munsi turabira hamwe duti mbega koko birashoboka cyangwa ntibishoboka ko umurundi wo hanze nawe yotegekanirizwa mu zabukuru hari benshi usanga ari abarundi bakorera mu mahanga ugasanga kumbure baje ino eh, birashoboka yuko baje ino uno munsi ategekanirizwe neza mvuze muri rusange hama cyane cyane n'umurundi aba nawe agire ako gateka ko gutegekanirizwa muri kazoza cyane cyane yageze mu zabukuru nibyo tuza kugaruka ko aho twahaye ikiganiro kidasanzwe umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rya leta ryo gutegekaniriza kazoza INSS e medali niyo nkuru nkuko mubyumvise nije ndi kuri micro nayo mu buhinga bw'ibyuma Eric Uwimana niwe aza kumfasha hama mu kanyi sase duca tuyaga n'umutumire twahaye ikiganiro kidasanzwe tuza gutangura tumuramutsa kumbure atwidondore ah, hama nyuma yaho nza guca hano muri studio kugira namwe mugire icyo mushikirije inkaba ntwara ishirahamwe NSS rijejwe gukinga gukingira no gutegekaniriza akazoza abakozi mbe umuntu avuze gukingira no gutegekaniriza akazoza abakozi umuntu yumve mwiki iyo tubuze gukinga no gutegekaniriza akazoza abakozi mbere cyo tubuze gukinga no gukinga eh, impanuka ibiza bishobora gushika nicyo babisigura eh, ubuzima bujanye n'ibiza yego ariko rero eh, umuntu eh, arashobora kutekanyirizwa kugira ibiza bimwe ntibishike ibindi naho bishobora gushika Eh, kugira eh, ubuzima bushobore kubandanya kuko eh, dufashe nko gutakaza akazi umuntu agatakaza umushahara wahora umubesha ko ho nk'icyo ni cyiza nko mu bijyanye n'ama n'amapansiyo nk'umuntu yategekanije akazi gaheza agiye nko mu zabukuru aca atangura gufata pension urumva rero icyo nikintu umuntu ashobora gukinga hariho n'ibindi tubishika ibyo birashika ntibikinga ingwa yego ariko rero waratekanije eh, baca bagufasha kungena ubyifatamo ni nk'akarorero eh, urashobora kugira nk'impanuka y'akazi Eh, ugakomereka canke ukamugara eh, ni kuvuga waratekanijwe muri ico gisata eh, urafashwa uravugwa mbere hariho n'umukando batanga nko mu gihe umuntu ashobora kugira ubumuga intaba gishobora gukora no kuvuga ko rero iyo tuvuze ibijanye no gukinga no gutekaniriza akazoza abakozi n'ivyonya abari kugira ubuzima bushobore kubandanya mu gihe hoba hagize ikimutwara ingufu Eh, canke ikimutwara ubushobozi bwo kuguma akora kugira ngo ashobore kubaho mbe iyo tuvuze gutegekaniriza tureke gukinga ni bande bategekaniriza amatubwiye ko aha mutegekaniriza abakozi ni bande ba bategekaniza canke bakinga mu bisata ibihe mu duhumuco eh, hano muri UNSS tujejwe ibisata bibiri eh, kimwe ni gisata c'amapension canke dushobora kwita agahembo k'abakukurutse yego ariko saba kukurutse gusa kuko yego hariho nabo twita aba abasigwa arashobora kuba eh, umuntu yakora akitaba imana barya abasize eh, nabone barafise icyo baronka hariho mbere n'abamugarira ku kazi yego bakataha eh, imyaka banashaka yo gukukuruka itari bwagere ariko atacyo bagishoboye gukora niyo mpamvu iyo tubuze rero ko ari agahembo k'abakukurutse si abakukurutse gusa umuntu ashobora kugira impanuka ifatanye n'akazi canke indwara ivuye ku kazi dukorera muri ibyo bisata bibiri ego uko bigenda rero n'abavyemerewe eh, ni kuba ko umukozi wese akora yakora afise umukoresha mbere n'uwikoresha eh, akaba afise umushahara eh, ahembwa ku kwezi abo bose baremerewe hariho n'abandi n'abadahembwa ku kwezi tuvuge nk'abarimyi cyangwa abarobyi yego nabone abo ntibahembwa ku kwezi ku kwezi ariko nabo barashobora gukingirwa ariko abo uvuga yuko e, muri inSS ntiturinjira neza mu byabo rero uno munsi turacakorera cyane kuri abo bafise umushahara uzwi ukungana ungana kose e, baronka e, ku kwezi ku kwezi hanyuma rero uko bigenda nko muri icyo gisata Eh, c'amapansiyo eh, ubukingirwa ni icumi ku ijana by'umushahara wiwe eh, kungene bipanze naho ayo mahera ava ku mpande zibiri umukoresha umukoresha atanga atandatu ku ijana hanyuma umukozi nawe agatanga ane ku ijana ariko rero kugira aze muri indesese bibazwa eh, umukoresha umukozi ntahahuriye nabyo kuko nayo ane ku ijana n'umukozi n'umukoresha ayakura ku mushahara wiwe hanyuma eh, nawe agace yongera ko ayo atandatu ku ni ko iryo cumi ku ijana akaba ariwe aca yarungika muri inesesi icyo ni mu gisata cy'amapansiyo hanyuma eh, mu gisata cy'impanuka n'indwara zifatiye ku kazi na tatu ku ijana eh, y'umushahara umukozi ahembwa kandi ayo yose atangwa n'umukoresha eh, ku bijyanye n'impanuka n'indwara zituruka ku kazi atangwa n'umukoresha ariko rero hariho eh, ikindi nashaka kuvuga kuko tubuze umushahara uko amategeko avuga uno munsi si uryo mushahara wose umuntu afata ko nk'ibijyanye n'impanuka Eh, n'indwara zifatiye ku kazi bafatira kuri n'ibihumbi mirongo umunani niko rugero bafatira ko ni ukuvuga ko ayo yandi arenga ko niba afite nk'umushahara w'ibihumbi amajana ane ayo yandi ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri ntibayakutiriza ko kandi nicyo kimwe na birya eh, by'amapansiyo naho hariho urugero uno munsi amategeko y'igihugu avuga yuko ari ku rugero rw'ibihumbi amajana ane na mirongo itanu ni ukuvuga yuko umuntu atarengeje uwo mushahara Eh, baramukotiriza ku mushahara wiwe wose ariko maze kurenza ibihumbi amajana na mirongo itanu eh, ayarenga ko ntiba Eh, ntibayagukotiriza ko eh, mbega igisata cy'abigenga eh, babikorera ibyabo ndavuga segiteri privé yoyo mukorana gute bo ndabona amategeko n'amwe nabone bashatse bashobora gukingira no gutegekaniriza akazoza abakozi babo guhera kumbure tutavuze neza ingene bitangura yego ni ukuvuga yuko umuntu yuguruye ishyirahamwe ritanga akazi canke uriguze amategeko avuga yuko Eh, guhera uwo munsi kugeza ku minsi umunani utegereza kuba waje kuryandikisha muri unicef nabarya abakozi batanguranye naryo ukaba wabazanye eh, hanyuma bishitse ejo eh, ukinjiza abandi bakozi ishyirahamwe riko rirakora naho ntibatanga iminsi umunani gusa ni ukuvuga yuko mu minsi umunani uhaye umukozi akazi uteza kuba wamuzanye muri unicef kugira Eh, aziganyirizwe yongere akingigwe hariho abandi usanga bagenda cyane cyane kuri aya ma asiranse y'amaprive akaba ariho bategekaniza cyangwa bakaba bakingira hari ukuntu mukorana cyangwa mbe umunyagihugu niho ushobora gusanga nk'uko mwatubwiye ibice bakata ku mushahara aciye aba menshi ugasanga rikara nigwa muri ako gashahara gake yari afise Eh, ingene bikorwa eh, hariho eh, icyo twahava twita gukinga no gutekanya akazoza ku mukozi vyibanze mu gifaransa n'ibyo twahava eh, iyo twise eh, gutegekanya canke kuziganya kazoza vy'intango do baze ivyo ntibabijamwo kubo baja mu kindi gisata bita gutegekanya canke kuziganya vy'akarusho mu gifaransa twita complémentaire navuze nk'akarorero mfate nko kuri kijya gisata c'amapension nabuze ati naho woba uhembwa nk'imiliyoni zibiri ego twebwe tujera ibyo bisata by'ibanze e, navuze yuko dufatira ku bihumbi amajana ane n'itanu gusa ego ariko umuntu ashobora kuvuga ati no e, jewe kugira ngo nindamuka ngiye mu zabukuru nzobeho neza ndakeneye e, gukotiza ku mushahara wanje wose niho rero baca bafata bagaca baja muri ayo yandi mashyirahamwe wavuze y'abikorera utwabo nayone afasha mu muri icyo gisata cyo gukinga no gutekanya akazoza eh, twebwe tubona akenshi hariho nk'imyidogo ijyanye n'agahembo iyo umuntu akukurutse ugasanga avuga ati uratonda cyangwa ukaronka make mbe zijya ntambamyi ziba zavuye kuki ziba zavuye ku wamukoresheje iyo myaka cyangwa ziba zavuye kumbure eh, kuri kino kigo cya unicef Eh, numva ikibazo kirimo bibiri hariho eh, kuronka make hariho no gutonda eh, kuronka make ntaho bihuriye na inSS kuko ibijyanye n'agahembo ingene biharugwa biharugwa bafate ku bintu bibiri ibyo bintu bibiri kimwe ni iki amahera aba yarakotijwe oro mwabyumvise mu byo gukotiza nta hamwe bihuriye na inesese ni umukozi n'umukoresha bikotiriza yego hanyuma kandi ikindi mwumvise yuko ayo mahera nayo eh, akotizwa afatigwa ku mushahara w'umuntu icyo ni kimwe eh, dukorera ko iyo turi ko turaharura eh, agahembo k'izabukuru icya kabiri nacyo ni imyaka umukozi aba yarakoze urumva rero wumvije urabyo bibiri nta na kimwe Eh, gifise aho gihurira na inesesi ibindi bica bijamwo eh, nukungene eh, biharurwa ivyo onya ntibiharura ukungene ibiharuro bigenda ariko ufatiye kuri ibyo bintu bibiri ivyo navyo ukungene ibiharuro bigenda n'ibindi biri mu mategeko y'igihugu inesesi ihabwa kugira ngo kuko nk'uko navuze agahembo icambe na mbere kava ku mushahara turazi ko mu gihugu cyacu kubera ko ubutunzi butarakomera turazi ko imishahara ni urumva eh, bagukutije ku mushahara bagaca bagukutiriza eh, icumi ku ijana nko ku bihumbi amajana atatu eh, urumva ni makeya nko muri biriya bihugu biteye imbere usanga bagira inama abakozi ati nibiburiburi ushaka gutegekanya neza akazoza ukotize mirongo itatu ku ijana by'umushahara uhembwa eh, hano i burundi navuze n'icumi ku ijana hari Buraya twumva ngo eh, usanga pansi imeze neza abazungu babwa n'ibiburi buri muntu ko akotiza mirongo itatu ku ijana urumva eh, ukotije mirongo itatu ku ijana ugacokotiza niba uhembwa nk'imiliyoni zibiri ugacokotiza nko kuri izo miliyoni zose ugacukora nk'imyaka mirongo itatu Eh, uko biri kose ugiye mu zabukuru agahembo kazomera neza ikindi eh, wari wavuze wabajije atabavuga ati ko eh, batonda bagateba kuva ku kwezi kumwe kugeza ku mezi atatu umwe umwe wese ategereza kuba yaronse agahembo kiwe ariko bihora biteba hariho abazana ugasanga ntibanyarutse kuzana amadosiye yabo cyangwa ukazana ugasanga bazanye nka dosiye idakwiye nk'idakwiye bashobora no kuyizana ikwiye twe twayiga dusanga hariho nk'ibibuze nk'ubu iyo eh, umukozi ahejeje akazi baramuha umukoresha aramuha urukaratasi rwemeza ko yamukoreye n'igihe yamukoreye urashobora gusanga tuzaniye nk'urukaratasi bita ngo ni atestation de service randi mu gifaransa ugasanga umukozi yakoze nk'imyaka mirongo itatu ariko twaje kuraba tugasanga umukoresha yamukotirije nk'imyaka mirongo ibiri icyo gihe ntiduca tumuharurira kuko dusanze tumuharuriye yoba azimbwe duca twandikira umukoresha ati burya naho wemera ko wamukoresheje imyaka mirongo itatu turabye wamukotirije imyaka mirongo ibiri gusa tugaca dusaba ko iyo mukotiriza e, rero n'umwaka urashobora guhera inyishu itaraboneka mbere bamwe ntibanabigire kugeza naho nk'umukozi we mbere wanavuga ati no reka ndabijya ndabihebe kugira mbe ndabaho e, ni mube muramparurira kuri ibyo biboneka e, ibindi nabyo e, mukoresha igihe azoramuka abyemeye muzoca muraba mu vyongereko nibyo rero guteba bishitse guteba kumure ni nesesi bitanyarukije ariko twe navuze ko iyo dosiye ikwiye neza amezi atatu kuva ku kwezi kumuhereza ku mezi atatu eh, ariko rero nibyo navuze birashobora guteba eh, bivuye ko dusanze ko amahera yawe rizo yarungika muri inesesi i burundi eh, kuko ibyo bisaba amasezerano kuko usanga ntibinakorwa cyo kimwe kumbura ugiye kuraba nka unicef tuvuge nk'akarorero muri congo ukwikora usanga atari ko mu burundi ikora iyo hatari rero amasezerano e, avuga ingene bizogenda usanga bigorana nk'akarorero e, turafise nk'ishyirahamwe bita sinerake e, ni ishyirahamwe rijejwe iby'umuyaga nkuba rihuriye ko ibihugu u Burundi u rwanda na repubulika demokaratike ya kongo nka barya barundi bakorayo hariho amasezerano amahera yabo barayarungika ahanya birashobora gukunda ariko hariho amasezerano yerekana ingene ibikorwa hmm. mbe none eh, nk'ubuye nisese ashobora kugiranira ubumwe cyangwa ubucuti eh, n'ayandi eh, mashyirahamwe dufate nka unisesi mu bindi bihugu cyane cyane bya buraya hamwe nk'abakozi babo butegekanirizwa n'ino kugira bashobore gutegekanirizwa si n'ubucuti hagati y'ama inesesi uh-uh. ahubwo n’ubucuti ubucuti kuko wabonye eh, ingene ibikorwa bikorwa hagati imigenderanire iri hagati ya inSS n'umukoresha yego si kuvuga yuko twebwe eh, hari amasezerano muri ibyo twava tugirana tuwe nka inesesi eh, ya tanzania Uh-uh. hariho nk'umukoresha akoresha abarundi muri tanzania niwe dushobora kugirana amasezerano eh, kugira amahera yiwe aze ararungikwa eh, mu ntuzenya muri inesesi y'uburundi nayo ubundi hagati eh, ya inesesi ya ya tanzania n'iy'uburundi ayo masezerano ntiyobaho hariho gusa ayandi masezerano ashoboka hagati y'ama inesesi ni uko nk'ubu unya reka mpere ku karorero k'ibihari eh, ni uko nk'umunyarwanda akoze nko mu burundi ego hanyuma eh, ageze kuja muri retraite agacaja iwabo mu gihugu eh, cy'u Rwanda cyangwa nk'umurundi agakora nko mu Rwanda ariko akazi gaheza agejeje muri muri retraite akaza i Burundi hariho amasezerano Eh, asa aranditse arahari mu masezerano ariko ntakora ariko hagati y'u rwanda n’u Burundi eh, kuva mu myaka ya mirongo irindwi kugeza eh, ya mirongo umunani kugeza uno munsi ayo masezerano arahari uno munsi kumbure mu kurangiza ni igiki nk'akamu mutera haba abakozi abakoresha baba bituraye nesesi cyangwa abandi muri rusange muri kino gisata kijejwe no gukinga no gutegekanya Eh, icambere twahava tuvuga kandi gikomeye eh, twashaka gusaba ko eh, abakoresha atawo gukoresha umukozi atamuzanye muri inesesi ngo akingirwe yongere atekanirizwe akazoza kuko ni ikintu gikomeye cyane ni uburenganzira bukomeye cyane bw'umukozi ni uburenganzira kandi n'amategeko abivuga uko nyine amategeko y'igihugu mbere akanategekanya n'ukungene ubirenze ko eh, ashobora eh, guhanwa kuko ntanze nk'akarorero harya abakozi n'aho abakoresha bakoresha bataje kubakingira turazi nk'ubu habaye nk'isanganya eh, turazi ko kugira bavuze abakozi ko ari ikintu kigoye cyane amaze kubona ko yahuye n'isanganya bizomusaba eh, nk'amahera menshi kugira ashobore nko kumuvuza imbere benshi turazi ko bahitamwo kubirukana abandi bakabaha intica ntikize ariko muri nesese siko biri eh, kubera ko amategeko abategekanya eh, ibyo wahuye n'isanganya azokoregwa bifatiye kubera ko yatekanirijwe usanga hano twebwe ikibazo tugira ni kimwe ni uko gusa dutora by'ukuri yuko iryo isanganya ry'akazi ko eh, benshi barabesha ugasanga agize isanganya ahantu ataho bihuriye n'akazi eh, ugasanga aje kuba ko ari isanganya ry'akazi mbere bamwe n'abakoresha bakabasinyira bakemeza ko ari isanganya ry'akazi ibyo rero kubera ko tuzi ko eh, bihari cyane ni ukuvuga yuko uwatekanyirijwe agiye mu zabukuru arakaronka ariko utatekanijwe nako aronka kandi hariho ikindi bijana nako la pension eh, uko iyo umukozi ariko arakora agira ategekanyirizwa canke atangirwa n'amahera no mu gisata cyo kuvugwa muri mituwele eh, ni ukuvuga ko abakukurutse bafata agahembo muri UNSS eh, narya amahera muri mituwele tuguma tuyabatangira ni ukuvuga ko ijya karata ya mituwele ituma yivuza yifuza aguma yironka eh, aguma yironka rero muca mutegera ko eh, umukoresha adatekanyirije umukozi cyangwa bamukingire eh, abamugiriye nabi cyane rero niyo twashaka rero abakoresha babitegere bumve ko babagiriye nabi cyane umukozi ikindi nabo barabizi iyo hageze ko amategeko akurikizwa Eh, batabikoze eh, barazi yuko baba bahuye n'ibibazo hanyuma ikindi eh, ni uko muri ino minsi twavuze ati reka turabe ko twoshyiramo ingufu turabe ko byogabanuka kumure mu minsi yaheze kubera ko atanga ingufu nyinshi zarimwo abakoresha benshi barashobora kubikwepa bigakunda hariho abandi babarihira ugasanga barihiye igice nk'ubu akorera ahembwa nk'ibihumbi amajana atatu ugasanga aje kumukotiriza ku bihumbi ijana urumva yamaze kumutwara amahera abandi ugasanga akoresha nk'abantu mirongo itanu azanye nka cumi abo bandi mirongo ine eh, ntabakingi hariho n'abandi bobo bashobora gukatana ya mahera navuze angana na bine ku ijana yayakuye ku mushahara w'umukozi eh, ugaca usanga ntiyigeze aja muri inesesi eh, ni ukuvuga ko aca afata amahera ku mushahara w'umukozi akongera kuyashyira mu yiwe ibyo biri muri bimwe bikunda kuboneka cyane twabasaba rero yuko eh, uko biri kwese twese turabarundi turabavukanyi eh, kandi turakeneye kubaho umwe wese agiye araronka icyo amategeko amutekaniriza byaba byiza gusoma kandi twaba twikingiye hanyuma ku bakozi nabo icyo tubasaba ego eh, nuko boza barafata akanya bakaza kuza bakaza baracana bakaraba kuko uko bimeze muri banki hari abakunda gutanga akarorero ati kurya eh, umuntu usanga azi amahera eh, ari kuri konti yiwe muri banki niko byateza kugenda no muri nesesi kumureba byo muri banki barabibona cyane kuko ariyo aba atubeshaho eh, uno munsi ariko arya yandi nayo ari muri nesesi nayo azotubeshaho ikindi gihe Eh, ayo yo yo muri banki atakiboneka yego turasaba rero cyane ko abakozi boza baraza eh, kuko eh, biragorana cyane iyo usanze atagukotirije atagigukoresha waramaze gutaha biragorana cyane yego biroroha iyo ukiri umukozi wiwe uri kuravuga ati Eh, genda murabe kandi ikindi iyo ukiri umukozi ikindi gituma vyoroha eh, ni ukubera ko usanga kumbure ibirara nari bikeya biba bicoroshe ko bishobora kugororwa kuko Eh, amahera aba akiri makeya umuyobozi mukuru wa unicef turabashimiye ku kanya muduhaye murakoze namwe turabashimiye kandi turashima n'igikorwa ibimenyeshamakuru n'abanyamakuru bariko barakora eh, muri ino minsi eh, muri icyo gisata cyo kugira ngo abarundi na cyane cyane abakozi bashobore gutegera ibijanye no gukinga no gutekaniriza akazoza abakozi eka mbere n'abarundi bose kuko ibyigwa twakoze vyatweretse neza yuko kugeza uno munsi abarundi benshi eh, hariho byinshi muri icyo gisata batazi eh, bigaca bituma rero bitagenda neza kuko ari n'aho twabonye eh, ushobora gusanga umukozi wenyine ari we ariko araje inama n'umukoresha turabona ko bizotuma abarundi bose abakozi n'abadakora no munsi kumbure bazokoresha Eh, bategera neza ibijanye eh, no gukinga no gutekanya akazoza murakoze uwo rero n'umuyobozi mukuru wa inss e mwumvise ibitari bike kumbure nimba uno munsi twumva ngo hari abavuye hehe hanze baje kurira pansiyo yabo ngaha ah mwumvise amahera baba ariko barabakata ni ibice hafi mirongo itatu ku ijana ku mushahara uri kurakorera nta kibuza rero yuko ugarutse ushobora kubaho neza ubundi buzima bwiza ariko hano mu burundi mu ko ari ibice cumi byogora kwishyura ariko nimba bihari birashoboka yuko ari ejo cyangwa hirya y'ejo twosubira tukamurodera kugira atange inyishu nuko rero usanga ikaze nkuko mubimenyereye kuri mikoro weer dag, nieuw hoor. ndetse ko hari uri ku murongo reka tumwakire alo alo ni amahoro ego ndabaramukije cyane twizere ko tutihenze twaba duhamagaye kuri radiyo isanganiro ikiganiro ni akaradiridimba kana kajya iwawe sangwa ikaze ikiganiro ni karadiridimba cageneye mwebwe abarundi muri hanze hama widondora ariko barakumviriza murakoze cyane hagati aho nagomba ndabasabe mu ndamukize umutumire mwubahwa mon general major bibure Emmanuel eh, ubu butumwa buraza kumushikira kumbure nkuko nabibamenyesheje ni ikiganiro no kwita exclusivité twakoranye nawe kugira turabe ukuntu twosangira n'abarundi haba bari mu gihugu n'abari hanze ibijyanye n'ibi byo gutegekanya no gukinga eka no gukingira umukozi mu gihe ari ku kivi eh, nk'uko bisanzwe muvugana n'umunywanyi w'iradiyo isanganiro akaba n'ingendanyi w'iradiyo isanganiro kandi mhm. akaba ari eh, icyo ni iki cyangwa eh, inzu kuruza ya mihene mhm. inzu kuruza ya biraduka mhm. umwuzukuru wa musabuka umuhungu wa banko mukunzi akaba ari hitu Burundi King Slayer ahengamiye ku musozi wa Monesteraki kuba imana by'abagiriki uno munsi ahagaze ku imana by'abagiriki mm. ni mu gihugu c'ubugiriki mu bimana by'abagiriki aha ico gisagara numvise kigoye ariko ntaco eh, uh, interano yawe King Slayer hariho impamvu abarundi baba mu gihugu bashobora kuba bava muri inisesi bakajya mu yandi mashyirahamwe ni ukuvuga yuko hoba hariho inzitizi zimwe zimwe babona mu gihe bakatwa ku mahera yabo n'igihe bakukurutse hmm. badashobora kurunga ku mubyeyi ku gashahara kabo mu gihe bagiye mu zabukuru hano umushahara ubaye munini ni hahandi umuntu aca ashobora kujya mu yandi mashyirahamwe aziganya ngaha mugabo ibyibanze umukozi cyangwa umukore umukoresha ategerezwa gutegekanyiriza umukozi wiwe kazoza muri INSS canke ONPR ku bakozi ba leta mugabo UNSS ni itegeko niko amategeko avuga ego mm. ndabitahura ndabitahura ni itegeko mugabo mhm. eh, hariho impamvu usanga ah, bene gihugu baheba ishyirahamwe ya NCS bagashimba kujya muri bamwe bikorera utwabo amashyirahamwe y'abikorera utwabo bimwe twita muri prive mhm. ugasanga niho ashobora kuronka akarusho gusumba mhm. yuko baba bagiye guteza muri ntuze muri NCS mutirere mu gihugu eh, hashobora kuba hariho intambamyi zituma abo bantu bava muri NSS cyangwa Eh, nk'uko mwabyumvise hariho imyidogo ya bamwe bamwe yuko badashumbushwa nk'uko bikwiye kuko eh, mu bisanzwe byo mu bibazo nari nsanzwe fise nagomba ndamubaze yuko waba afise sisiteme ya digitalization mm. muri INSS ni ukuvuga bategerezwa kuba bakurikirana yaba hariho sisiteme de digitalization muri INSS ni ukuvuga yuko umukozi yategerezwa gushikamuza Eh, muri iyi inesesi mm. ni ukuvuga yuko yategetswe gushyika mu zabukuru inesesi yaramaze kumenya dosiye yiwe yaramaze kuba yaruzuye mhm. atari we arinda kujya kurondera ziriya mpapuro twumvise ngo harimo urupapuro ngo tubategereza kumutuma ngo kugira ngo dosiye yiwe dosiye yiwe yategerezwa kuba yuzuye ku mwaka we wa nyuma yategerezwa kuba akukurutse baca bamuha pansiyo yiwe atarinda mm. kurindira imyaka n'iyindi kuko hari abagira pansiyo mugabo bakaronka agahembo kabo haciye igihe bayi biba birangiye iyo ni nayo nzira y'igiturire nk'uburondera nka egiseredagite do mariage ugasanga urinda kujya kuyirondera uhaye umuntu ngo akunyarukirize haca habana ka kantu ko mm. k'ibiturire n'ibindi yego akarorero ka hafi nka jewe nta ntunze nta egiseredagite do nsasa Mm. kubera barabye umwaka agiyewe navukiyemo mm. batubwiye yuko byose byarahiye byaranyagiwe hmm. reka tugaruke kuri iki nacyo uh, cya pansiyo kumbe gutegekaniriza abakozi mbega mumvise amategeko yo hano mu burundi mwumvise ko ari bice cumi ku ijana mu gukoresha ashirira abikira canke aterera umukozi sino no kumuterera niyo amurihira uh, mbe mwebwe hiyo hoho byifashe gute muri bice bingahe kuko turumva yuko abandi hiyo ubagiye mu zabukuru abagiye kubaho neza bagiye kuruhuka ariko ino mwarumvise yuko umuntu agiye mu zabukuru ngo atamara n'imyaka ibiri kenshi acafa ego twebwe ngaha dushake tureke no kujya mu zabukuru dushake dufatire hafi mm. nk'ubu ngewe ndi umukozi nkora ahantu mm. iyo ngiye muri shomaje mm. ni ukuvuga yuko leta indindiza amezi atatu mm-hmm. ni ukuvuga muri ayo mezi atatu ntashoboye kuronka akazi mu mezi atatu leta itangura kumuhemba amahera ya shomaje ni ukuvuga ukwezi kwa kane mm-hmm. mbandanije ukwezi kwa kane kugenda gushyira igihe nzoronkera akazi hmm. nta kwezi na kumwe ntazokwama ntora amahera muri leta ayo ni amahera ya hanyuma mu byerekeye ntunziye naho eh, pansiyo ngaha hmm. ngaha eh, jya nuvuga ko bafatira ku bice mirongo ine hmm. mirongo ine ku ijana kuko nihweje amahera wawe kwezi ni amahera menshi kandi ikindi nacyo aho biryoheye ngaha muri ibi bihugu bya burayi dukorera ni ukuvuga yuko hariho amatagisi dutanga mhm. amatagisi y'umwaka uhebye bararaba mu gihe uwakoreye dufate uwakoreye amahera menshi hariho amahera baca bagukata hariho amahera wewe bakuronda nk'amahera bategereza kugukata utegereza kuriya mu gihe naho wakoreye amahera make mhm. leta iragushumbusha hariho amahera ikiguha mm. nk'akararo kahavugiyemo mu mwaka uheze narakoze muri leta barabyo bashya basanga nakoreye amahera make ahubwo baciye banyongera ku mushahara hariya amahera banyongeye ku mushahara hmm. ni ukuvuga bamaze kuraba ntubyeyi umwaka wose amahera y'amatagisi natanze ushavuga ati ibyo byose hica uburundi yaroha amahera make reka tumushumbushe tumwenuze ibihugu bya burayi hamwe tuza turaraba ibyo bakora i buraya tukabigira icyirore ku gihugu cy'iwacu byoba byiza gusumba nicyo gituma n'abantu b'abanyaburaya kenshi barorohewe aho nyine ga kingisireyi uraho nyine kumbure wumvise ko ino bakata ibice icumi ku ijana murazi n'imishahara y'abarundi uko ingana mubona ari igiki cyokorwa kugira koko umurundi akukurutse yarakoreye igihugu imyaka irenga mirongo ine akukurutse kugira ngo muri rya teka ryiwe nk'uwakoreye igihugu mubona ari igiki kibuze ni igiki cyokorwa cyokorwa nande kugira twakire ubundi iminota ibiri njye hanini icyo noterera ku cokogwa mu gihe umuntu akoreye imyaka irenga mirongo ine cyangwa mirongo itandatu kuko hariho n'abigisha usanga barayirengeje cyangwa mm-hmm. n'abandi bakoreye mu bindi bisata barayirengeje mm-hmm. leta yari ikwiye guhaguruka igahindura icyo twakwita sisiteme yayo muri ntuze muri nss kubera amahera eh, ibice cumi ku ijana ni amahera make naho uba wakoze imyaka mirongo itandatu cyangwa mirongo itanu boraba ukuntu eh, ibyo bice babiduza gatoya kugira ngo abantu bashobore eh, bajye mu zabukuru bashobore kuronka ah, agatamiro ni ukuvuga hmm. agashahara yoba yarakoreye gafashe naho avuga ati ndicaye muhira ndazi yuko hariho amahera ya pansiyo nzokora muri ANSS nzoza ndaronka hariho nk'abantu usanga bakoze imyaka myinshi mugabo agasanga agiye muri ANSS bazaba bamuhemba igihumbi ku kwezi hmm. ni ukuvuga ntacyo azoba yaramufashije kubera iki baharuriye ku mushahara wiwe cyangwa umukoresha we washobora kuba yararavye nk'umuvyeyi utariko ikindi naco nuko mo general atariho atariho ari twari dufite ibibazo bitari bike twomubaza sinzi ko baba baza barajya kugira amarusansuma mu mitumba canke mu bucimbiri bigisha abantu kuvyerekeye INSS kuko si abantu bose babizi hariho n'abakozi bapfa gukatwa amahera ya INSS batazi impamvu bayabakata hmm. ibyo byose biri mu bituma umukozi avuga ati jewe ndatanga amahera muri INSS mugabo sinzi yuko nihagera ko nkukuruka ajya amahera ariko arajyayo nzohava ndayaronka menshi ugasanga benshi bagiye gukukuruka amaze imyaka ibiri cyangwa itatu aciye yitaba imana ugasanga umuryango wiwe niwe usigaye uragira ibibazo kugira ngo ushobore kuronka twa dufaranga wamutama yakorera yego hmm. murangiza yego hakuru rero urumva ntera ndangiza kugira ashobore guha umurongo abandi ndabona bari ku murongo eh, twagomba dushime ku ntubye ku kiganiro cyuba cya ku ntumbero y'ikiganiro irafashwe uno munsi mugabo eh, nka twebwe abarundi bari hanze tuba dufise ibyifuzo byinshi cyangwa ibyiyumviro byo ku byo bimwe bimwe byo kubaza utwara NSS icyo twebwe twokora mu gihe tuzoba tugiye mu zabukuru Mhm. narijya nk'ubu twegereje kujya mu zabukuru dushobora kuzigirira ngahe buraya tuzura dutaha iwacu none twokora iki kugira ngo natwe kugira ngo dushobore kuronka ku kanuze nimba ari ugukotiza urumva mutumire si hari twategereza kubimbaza kugira ngo dushobore kumenya ukuntu natwe bishobora kugenda mhm, kuko sinzi hava nta ngume ndeze amaboko umuntu uvuye muhira reka kumbure ko biri kose tuzora tumurondere tunabimushikirize bikunze urazi bene bajya akusanga n'umwanya w'iminota itanu kugira umuronke biba bigoye nacyo kugira na muronke uko nenda muronde hafi indwi zirengaho zibiri umva ntibiba byoroshye umwanya wabo usanga ubugoye ariko reka tuzomurondera tumubaze twumve ko yoduha iyo saha imwe y'uwa mungu mugabo sineme ati ryari ryari mugabo umunsi kizocamwo tuzoca tubibabwira murakoze cyane Kingsley Ego murakoze cyane namwe mugira umugoro mwiza namwe mugira ibihe byiza ni karadiridimba akana kaji wabo banyetse ko arundi ari ku murongo nakana kaji wabo kiganiro giha kajya abarundi bari hanze y'igihugu kugira namwe mugire ico mushikirije cyane cyane ku ntumbero tuba twahaye kino kiganiro mufatikanye n'abandi mu kubaka kino gihugu cy'amavukiro reka nakiri uri ku murongo alo alo alo ndabambukije amahoro kuri radiyo isanganiro ni amahoro n'amahoro sangwa ikaze muri karadiridimba ni david ego ni david muri canada murakoze neza kuma ikaze ego sangwa ikaze umwanya ni rwawe murakoze cyane nakurikiranye ibyo umurumire mm. n'atari muri studio yashikirije ego utubazo tumwe tumwe nzomubaza niya nitwatomboza akaba umutumire mhm, ndiko ndarondera ndabe nkuko nabemejeje kubishikiriza usanga umwanya wabo ugoye gose Eh, yego ntibyoroshe ni ukuvuga ariko kumbure imbere ba leta mu burundi na cyane cyane n'abo nabo hanze muri rusange hmm. nsanga ukwitegekaniriza gukuru ari ukwikorera akagambi kazogutunga umaze gukukuruka mhm. kubera mu by'ukuri naho baba bakuriye mirongo itatu ku ijana mirongo ine ku yayo uba waziganije hmm. urumva yuko wahora utunzwe na mirongo itandatu ku ijana mhm. ugaca ugaca utungwa na mirongo ine ku ijana yuko ubuzima butegereza guhinduka hmm. urumva yuko ubuzima butegereza kugenda kumwe bwahora bugenda wewe wari umukozi wari wari ugikora akazi mbe tugerageje gusangizwa gusangiza abandi experience muri Canada twumvise iburaho ko bishika no ku bice 40 mbe Canada ho bimeze gute umukozi afashwe gute uh, yagiye muri pension bimeze gute kugira twumve kumbure ko hari ico abarundi nabo bokwigirako ego ikintu jewe mbona gikuru abarundi canke n'abanyafrika muri rusangi bakeneye kwigira kuri ibi bihugu biteye imbere mhm. ni gutanga serivisi nziza kandi ku bayigenewe kandi ku mwanya wabigenewe mm-hmm. nicyo niryo tandukaniro ahanini rikomeye ni ukuvuga aha twese nk'abakozi turafise ayo dukatwa ku mishahara yacu mm. asanzwe azwi kandi akatwa arasosi mm-hmm. wewe ukaronka asigaye ayaja muri pansiyo ayaja mu bindi bindi byose bikenewe bakata ko bakayakata hanyuma ayo mahera nihagera yuko akugaruka akugarukako mhm. icambere no kuvuga biroroha cyane nta bibazo ntagenda agaruka nta na zibamwo ni ibintu binyarutse byoroshe icyo ni icambere akaba ari mbona gitandukanye no hiya iwacu hari hari iwacu ibintu birateba ibintu biragorana mhm. hanyuma ah, rero n'abo baba bagiye mu zabukuru bakitegekanya bakitegekaniriza mu tundi tuntu imbere yo kujya mu zabukuru iyo iwacu abantu barashobora korora barashobora kurima barashobora kugira iki bitandukanye n'ini wacu hmm. ini wacu utatomboje ngo ube wari ufite akazi twakwita keza gahemba neza cyane kago perimeter kuba woshobora gukora ikindi kintu nukure ntibiba vyoroshe kubera ino niturima ino nta nyuma y'urugo dufise ino nitworora ibintu bene ivyo nukuvuga izo avantage ziri ngaho abantu bakazikoresha hmm. kugira ya mirongo ine kwijana uronka ikiyisahiritse niwe inka ikamwa ofisi umurima wimburamwo ivyurya amezi atandatu ni ukuvuga urumva bizosubira vyuzuze ryajana kwijana ya mirongo itandatu kwijana wahora ukoresha hmm. ukiri mu kazi usanga ibintu biriko biragenda ico nico noshobora guterera abari hirya n'abari hino hmm. twese ubu tugikomeye tukiri mu kazi nukore inyuma yo gukokoroka twitegekanirize kugira dusahirize iyo mirongo itatu mirongo ine kwijana bazoba baduha niho ubuzima buzobandanya neza nijoro ushobora kubashikiriza mm, hagati aho n'akahe kamo mutera ku mpande zibiri yabo umukozi yaba umukoresha ko hariho abakozi abakoresha bamwe bamwe usanga badashaka guha canke gukorera umukozi wabo ivy'amategeko asabwa turamaze kwibona kenshi hano mu Burundi kuko ndazi hiyo ko bitokundaho mu minota itatu canke ibintu turangiza ego ijo nico nakubwiye yuko niryo tandukaniro itandukaniro riri ngaho oh, muri Afurika cyangwa mu Burundi no ngaha uko ino nta vyo gucisha ruhande ino nta vyarushwa ino nta mwana wa mama ino icawe kija iwawe icawe n'icawe nta vyo kurinda gusaba nta vyo kurinda guhendahenda nta vyo kurinda gufumbatisha alors ah, iwacu twese turabizi abakozi babijejwe bashobora kukugora kugira ubapfumbatishe kugira ubayendayende kugira ubagirire iki kugira ubagirire kiriya iryo ni itandukaniro rikomeye nico navuze ati muri service niho hakwiye impinduka kugira ngo ico umuntu yemerewe n'amategeko mm -hmm. akironke atarinze gucisha hirya no hino abakozi abajejwe gutunganiriza ababagana babatunganirize atavyo gucisha hirya no hanyuma rero ikindi gikomeye kubakoresha hmm. nabo bategere ayo mategeko je ndibaza yuko abakoresha benshi ntibazi yuko ubwo gutegekaniriza abakozi ari uburenganzira bw'abakozi kandi nabo babitegekwa n'amategeko y'igihugu hmm. nibaza ko batabizi ubwo rero hobaho ibintu bijyanye no gusansiririza abakoresha kugira bamenye yuko gutegekaniriza abo bakoresha ari itegeko ibyo bintu bamaze kubimenya nibaza yuko benshi babyijukira kugira ngo bategekanirize abo bakozi kubera igihe tutabategekanirije bazoza baba umuzigo ku gihugu bamaze gukukuruka mm. kingsley yatwakuye ari mu bimana by'abagiriki muri grace reka nshimire na general major emmanuel miburo uno munsi aramutswa ikigo cya leta inss kijejwe gukinga gukingira no gutegekaniriza kazoza abakozi yakoze Eric Uwimana niwe yariko amfasha mu buhinga bw'ivyuma kino kiganiro karadiridimba kikaba kigarukiye hano umwanya wategekanijwe waco naho uciye urangirira ndashimira rero namwe ariko muradukurikirana haba bari hano mu gihugu eka nabari mu makungu kuri micro ya Rimedar niyo nkuru mugire aho muba mwubahwe